بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقبل علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم सूरत हाक़त पढ़ूं पिया सूरत हाक़त जी अठटीह आयत खां वठी ॿावंजाह आयत ताईं पढ़ियोसीं जी आख़िरी रुखू आहे ॿ रुखू आहिनि हिन मंझि इहो सॼो रुखू हिकिड़ो ई आहे अॻ में ॿ हिसा पढ़ियासीं पंहिंजे सतटीह आयत ताईं हुन में अलाह ताला फरमायो पहिरीं त हीअ जेके क़यामत जेका आहे हाक उहा हक़ आहे उहा अचण ई आहे ऐं समूद ऐं आद ऐं फलाणा फलाणा फलाणी क़ौमूं जेके आहिनि हिन खां अॻु में असां हिन धरती ते दुनिया में ई असां ख़तमु कयूं पर जॾहिं फैज़ा नफ़ सूरु जॾहिं सूर फूकबो ऐं क़यामत उथंदा माण्हू सभई हुन वक़्तु पोइ वरी इहा हालति थींदो जो काफ़र जेके आहिनि से हिन पासे जहन में वेंदा ऐं वूमेन जेके हूंदासीं हिन पासे जन्नत में वेंदा इहे सॼी ॻाल्हियूं थी वियूं हलियूं हाणे पंहिंजो हिते आयो त फला उस बीमार तुबसरून पोइ कसम थो खणा उनजो जेकी ॾिसो था तव्हां तुबसरून जेको तव्हांखे ॾिसण में अचे थो तव्हां जेकी ॾिसो था उहा मालाप तुबसरून ऐं उनजो जेको तव्हां नथा ॾिसो यानी धरती ते केतिरियूं शयूं आहिनि जेके हिन पंजनि हवासनि सां महसूसु थियनि थियूं छुअण जी ॻाल्हि का छुई सघिजे थी का नथी छुई सघिजे का ॾिसी सघिजे थी अखियुनि सां का नथी ॾिसी सघिजे का ॿुधी सघिजे थी का नथी ॿुधी सघिजे का जेका अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके मतिलबु त पंजनि हवासनि खां मुआवरा आहिनि ऐं पंजनि सहवासनि जे अंदरि आहिनि ऐं साइंस जो जेको आहे पंहिंजो स्कोप सो एतिरो ई आहे त जेके पंहिंजे हवासनि जे अंदरि शयूं अचनि थियूं उहे हू उन ते रिसर्च करे सघे थो उन ते तहक़ीक़ करे सघे थो उन ते पंहिंजो करे सघे थो जेको रिसर्च करणी हुजे छा पर जेके इन्हनि ॻाल्हियुनि पंजनि ई हवासनि खां ॿाहिरि शयूं आहिनि से उन ते रिसर्च नथो करे सघे या कंहिं ज़माने में को अहिड़ो नमूनो थी सघे थो जेको करे बि सघे या उनजो मिसाल ईअं सम्झूं त हाणे लखे हज़ारे आवाज़ आहिनि जेके असांजे कननि खां गुज़रनि पिया पर असीं ॿुधूं कोन था पर पोइ हीअ मशीनूं ठाहियूं आहिनि जनम जा आवाज़ु पखिड़जनि था पोइ असां रेडियो ते हिन ते हुन ते हाणे टी वी ते हुन ते हुते ॾिसण में अचनि था पंहिंजो शयूं इहे जेके से उहे मशीनूं उहे हथु कनि थियूं या मसलनि केतिरी शयूं हुयूं एक्सरे सां या फलाणी फलाणी हुन सां हाणे माइक्रोस्कोप सां या फलाणी शइ सां ॾिसी सघजनि थियूं जेके अॻु में ॾिसी कोन सघबियूं हुयूं अहिड़ी ॾिसण जी ॻाल्हि ॿुधण जी ॻाल्हि <clears throat> महसूसु करण जी ॻाल्हि के शयूं महसूसु त उहे अहिड़ी थियनि थियूं जेके ॾिसण में नथे आहियूं ॿुधण में नथे आहियूं छुअण में नथे आयूं ॾिस इहे सभई थियो थिए हाणे के शयूं थियनि थियूं पर अञा बि के शयूं आहिनि जेके ॾिसण में ॿुधण में महसूसु करण में नथियूं अचनि मतिलबु अलाह अलाह छा आहे ॾिसण में कोन्ह थो अचे जनत दौरख छा आहे ॾिसण में कोन्ह थो अचे न को मतिलबु हिन दुनिया में उहा हुन दुनिया जी ॻाल्हि आहे अलाह ताला त हींअर बि आहे जनत हींअर बि आहे किथे पई आहे पर जहन बि किथे आहे सो बि हींअर बि आहे पर असांखे ॾिसण में कोन मतिलबु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके ॾिसण में नथियूं अचनि ऐं ॿुधण में नथियूं अचनि ऐं पंहिंजो महसूसु नथियूं करे सघजनि या पंजनि हवासनि जे उनखे ज़ाइके में नथियूं अचनि त <clears throat> अहिड़ियूं शयूं आहिनि ज़ाइको माण्हू जो ख़राबु थी थो वञे हिन धरती ते त पोइ जेकी खाए त पोइ चए थो मूंखे मज़ो ई कोन थो अचे मूंखे मज़ो को तप थो अची वञे को बुखार थो अची वञे का शइ नथी वणे माण्हूअ खे चए थो हिन ज़ाइको ई मुंहिंजो ख़तमु थी वियो ज़बान जेका आहे हुन ज़ाइके जा मुख़्तलिफ़ हिसा आहिनि हुन जेके आहिनि किथे जेको आहे लूण जो ज़ाइको थिए थो किथे मिठास जो ज़ाइको थो थिए साॻी ज़बान ते मुश्किल हिसनि ते किथे जेका चहर जो हिसाबु किथे खटाई जो किथे फलाण जो जो पर पोइ जेकॾहिं ज़बान अहिड़ी थी वञे अलाह ताला जी करे छॾे त बसि उहो महसूसु कोन थो थिए हाणे इहो थी हिकिड़ी ॻाल्हि ममा अला तुबसर फला तुप्सम फलाह ओक्समालुप्सम नारज़ कयोसीं अॻु में ओक्सम जे मुतालिक़ त ॿ सूरतूं आहिनि जिन जे अलाह मतिलबु पंहिंजो जेके शुरू थियूं थियनि फलाह ओक्सम <clears throat> पंहिंजो ख़ुदित क़यामत आहे ऐं सूरत बि पंहिंजो ऐं ॿिए नमूने सां ॿियनि हंधनि ते बि आहे फलाह ओक्स मुल्क कसम आहे फरमायो त इन ल कौल रसूल हीउ जेको क़ुर शरीफ़ आहे इहो कौल आहे अलाह ताला जो जेको रसूल खणी आयो आहे इन रसूल ते हिन रसूल विच में जिबईल आहे जेको मीडिया आहे इन में विच में खणी थो अचे हाणे असां वटि मीडिया आहे जेको मीडिया आहे हिकिड़ो जेको टी वी जो या फलाणे जो रेडियो जो हिन जो इहे मीडिया आहिनि पर उहो विच में जेको आहे सो को गोभी कोन थो हाणे जहिड़ो आहे आवाज़ु थोरो अचे थो विच में ख़राबु थी वञे त पोइ ॿुधण में कोन थी अचे ॾिसण में कोन थी अचे करण टी वी या जेके वाट्सअप ऐं वलाण टीर फलाण सभई ॻाल्हियूं थियनि थियूं पर जेको कॉल जेको अलाह ताला जो कलाम जेको मोकिलियो आहे अलाह ताला ऐं खणी आयो आहे जिज़बई इस्लाम मोहम्मद मुस्वा सलाहु वटि त उहो कौल जेको आहे सो सचो आहे ऐं आयो आहे अलाह ताला वटां हिन उल कौल कौल करीम शाहिर मोहम्मद सलाहु शाइर कोन्हे सूरत यासीन कोन्हेसीनाम बि चयो त इहो असां शाइर कोन ठाहियो आहे मोहम्मद सलाहु वसलम खे इहो हुनजी शान वटां न आहे जो उहो शाइर हुजे ऐं कलीलनि थोरो चयां मञो था मतिलबु त मन यकीन नथा करियो क्रैशियुनि खे त चए ॿिया बि जेके क़ौमूं आहिनि अॼु ॾींहं ताईं जेके माण्हू जेके जिन खे यानी मुस्लमान हूंदे बि जेके आहिनि मञनि कोन्ह था क़ुर खे त भई क़ुर आहे सचो आहे की कीअं आहे उहे चवंदा हा हा असीं मुस्लमान आहियूं क़ुर मञूं था पर पोइ दिलि सां कोन्ह था मञनि कलीलम आहे त मेनोन थोरा ई आहिनि तव्हां मञा जेके मञनि था थोरो ई था यकीन करियो भला बि कौल कौला न को काहिन जो कौल आहे न को कंहिं <clears throat> जेके एस्ट्रानामर्स एस्ट्रालर्स या जेके विच डॉक्टर्स या इहे उहे जेके जिन्हनि खां वठी ख़बरूं ॿुधाईंदा आहिनि उन उन्हनि ज़रो कोन्हे को मोहम्मद मुहम्मद उहा ॻाल्हि जेका करे थो तव्हांखे जेका अलाह ताला वटां जेका हुनखे मिले थी उहो मां यंथिखां लवा जेके वादीसूं शरीफ़ूं आहिनि रसोल जूं उहे बि अलाह ताला जी जीअं त ख़फ़ी मतिलबु हिकिड़े क़िस्म जी वही आयो आहे बि पर हीअ क़ुर शरीफ़ जेको आहे सॼो वही इस्लाम खणी आयो आहे कलीलम मां हथ ज़खर हुन हाणे ॿिन्ही जॻहियुनि ते कलीलम मां हथ लम न कलीलम मां हथ ज़खर हुन थोरो थोरो ई नसीहत पियो नसीहत पारण जे लाइ बि तव्हां पंहिंजो तयार ई न आहियो मतिलबु त तव्हांखे चइजे थो ॿुधाइजे थो क़ुर शिफ पढ़ी ॿुधाइजे थो पर त नथा मञो घणेई आहिनि जेके मतिलबु जेके ज़ाहिरा मुस्लमान हुआ मोमिन असां सगोरा हुआ केतिरा साल जेको आहे सुलास तेरहं साल मके में हुआ पर पोइ कनि माण्हुनि खे हफ़्श में भॼिणो पियो कनि माण्हुनि खे पोइ नेठि मदीने में अचिणो पियो पोइ सॼी हिजत करे आया पोइ वरी उते ॾह साल इहो कमु हलियो उन खां पोइ जेको आहे अठनि सालनि खां पोइ फ़तेह थी पंहिंजो मख मखीअ जी पोइ वरी सॼो जेको अरब आहे सो एजाज़ आहे सॼो मुस्लमान इस्लाम में दाख़िलु थियो हिकिड़े लिहाज़ खां पोइ के ईमान सां दाख़िलु थिया के जेके आहिनि ईअं ख़्यालु ई मतिलबु त हुकूमत जे दौर ॿार जे करे पोइ वरी हज़रत अबूक जे ज़माने में जेको आहे फितना थिया रसूल पैंबर पाण खे सॾायऊं माण्हुनि खे ज़कात ॾियण खां इनकार कयऊं वग़ैरह वग़ैरह पोइ फितना सभु ख़तमु थिया बरहाल पोइ सॼी क़यामत ताईं मतिलबु अहिड़ा माण्हू हर क़िस्म जा रहंदा जेके ईमान वारा हूंदा जेके ईमान वारा न हूंदा त हिते उहो बि लफ़्ज़ु अचे थो अॻिते उहो बि तंज़ील मेर बिलाल में हिन क़ुर शरीफ़ जी ॻाल्हि पई हले त हीअ जेको क़ुर शरीफ़ु आहे इहो मोकिलियलु आहे नाज़िल हाज़िल कयलु आहे तंज़ील थियलु आहे त तव्हांजे रब खटां जेको आलिमनि जो रब आहे जहाननि जो रब आहे ख़लकनि वारो जहाननि खे ख़लकनि जहाननि खे मौजूदु रखियो थो अचे जेको जंहिं नमूने सां सस्टेन थो करे जंहिं नमूने सां उनखे हलाए थो उहो उन वटां इहो आयो आहे भला उहो तकवल तकब्वल बादल अकावील जेकॾहिं ही रसूल पाक सलाहु रसम असांजे कौल खे बदिलाए आहे जीअं सूरत नून वल कलम में पढ़ियोसीं त चवनि था जेके कुफार हुआ मके जा त वध तुध हैनो फ़युद हिनोन यानी इहे चाहिनि था कुरेश जेके आहिनि चाहिनि था त जेकॾहिं तूं हुन सां थोरो डर डर करी जेकॾहिं नरमाई करीं जेकॾहिं जेकॾहिं त हू बि तोसां नरमाई कंदा यानी तूं हुननि जे का ख़ुदाउनि खे हिकिड़ो ॾींहुं मञे त वरी हू तोखे ॿिए ॾींहुं त तुंहिंजे ख़ुदा खे मञींदा मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो वापारु कोन कबो कुल आला अंतुम आबधु ना आबु वला अन आबुम आबुम वला अंतुम आबधु ना आबु लुखु दीन कुम वलीन इहो ख़्यालु ॿियनि हंधि बि क़ुरान शरीफ़ में आयो आहे त जेकॾहिं मतिलबु त हीअ चाहिनि था त तूं हुननि सां नरमी करीं कुझु ॻाल्हियूं हुन जूं वठी कुझु ॻाल्हियूं अलाह जूं मिक्स करे जेको आहे सो दीन खे हलाई त पोइ त तयारु थी वेंदो तोखे तुंहिंजे दीन ते हलण जे लाइ अलाह ताला तकब्वल तकवल ई न बदल अकाविज़ जेकॾहिं हीउ पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा जेकॾहिं असांजा के लफ़्ज़ टो मतिलबु बदिलाए ऐं वरी ॿिया हुन में विझे हा हूंदे मतिलबु हिकिड़ो एस्यूम्ड हिकिड़ो हैपथेटिकल हिकिड़ो ख़्यालु आहे ईअं कोन थो पाक सलाहु कॾहिं को अहिड़ो ख़्यालु ॾेखारियो या कॾहिं इन इन ॻाल्हि ते आमाद थियो या मतिलबु त अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे का पर हिकिड़ो हुननि खे तंबी करण जे लाइ काफ़रनि खे त वलाओ तकबल भला पकड़ियूं आहे हुनखे साॼे हथ सां पोइ जेका शहर अॻाए छा वञी कटे छॾियूं आहे यानी नबी पाक को बि हुजे जीअं साहिबल हूत की जॾहिं हुकुम थियो त हेॾां वञी हुजे त न आऊं कोन वेंदो आऊं वेंदो हुन पासे फला ताला चयो त मूं वटि लश्कर आहिनि जेके तोखे हुतां फुरे वठी ईंदा जेके हिते जिते आहीं भॼी हलंदो वॼी नथो चाहीं त रसूल पाक सलाहु जेकॾहिं कयो हिन करे रसूल पाक सलाह भला त क का साहिबल हूत हू वारे साहिब वांगुरु न थिजां मच्छी वारे साहिब वांगुरु न थिजां रसूल पाक सां असां मच्छी वारे साहब वांगुरु कोन्ह थियो अहमदला पर पोइ मच्छी वारे साहब जे मथां को माण्हू ख़राबु ॻाल्हि सम्झे या छा त अलाह रसूल पाक साथ चयो त मूंखे पंहिंजे हज़रत यूनस अलाम खां मथे न छॾिजो या मतिलबु मथे न सम्झो ऐं हुनजी मतिलबु त अहिड़ी इज़त तौक़ीद करणी आहे छो जो न बि आहे बिल आख़िर वरी पंहिंजे का ॻाल्हि ते आयो पर अहिड़ो कमु न करिणो आहे जहिड़ो यूनिस अलाम कयो अहिड़ो कमु न आहे करणु जेको हज़रत आज़म अलाम कयो जेको मतिलबु त अहिड़ी क़िस्म जूं ॻाल्हियूं आहिनि तकब्वल आल ना अमीन सिम अला मिन हुतीन पोइ असीं हुनखे वतीन मां पकड़ियूं हा शहर खां पकड़ियो आहे फमा मिन खुमिन आहदिन आन हो हाजज़ीन तव्हां मज़ा अबू जहल ऐं अबू पंहिंजो लहब ऐं फलाणा जेके बि आहे से को असांखे इन ॻाल्हि खां रोके कोन सघंदा यानी जेकॾहिं असां ईअं करियूं हा मोहम्मद मुस्वा जे ख़िलाफ़ु को क़दम खणूं हा जो तव्हांजे चए में अची वञे हा त पोइ असांखे केरु रोके न सघे हा असांखे मतिलबु त पंहिंजा अख़्तियार वारा अख़्तियार वारा आहियूं बे बेवस न आहियूं मौज एजाद मौज नथा करे सघो अलाह ताला खे व इनहू उला तस्किरा तुलिल मुतक़ीन हाणे तंहिं में इन हू इन हू जेको आयो आहे त हिन क़ुर शरीफ़ जे मुतलिक़ ऐं ख़ुशूसनि ऐं पंहिंजो हिन रसूल पाक सलाहु जे मुतलिक़ ऐं हिन दीन जे मुतलिक़ व इन हू उला तस्किरा तुलिल जेको आहे सो मुतिन जे लाइ तस्किरो आहे नसीहत आहे ॿियो ख़ुदा तरसनि जे लाइ जिन जेके मुतक़ी हुजनि परहेज़गार हुजनि परहेज़गार उहो जेको पासो करे भुछराईअ खां ख़राब शयुनि खां अलाह ताला जो ख़ौफ़ दिलि में हुजेसि उन लिहाज़ खां मुतक़ी तकवा वारो आहे व नालम अन मिन कुम मुक़ज़बीन ऐं असांखे इहा ख़बर आहे त तव्हां मंझि के माण्हू मुक़ज़िब आहिनि कूड़ो करण वारा आहिनि अलाह ताला जे करे हाणे हीअ मतिलबु त ॻाल्हि तमामु सख़्तु आहे छो जो चइबो आहे क़्रैशिनि जे मुतालिक़ जेकॾहिं हुई त पोइ त हुई रोगो अबू जहल मतिलबु त लाहिरा सभु मुस्लमान थिया पोइ पर सकफ़ी मुस्लमान थिया नेठि ताइफ़ वारा या इहे पर मंझंदि हूंदे बि जंहिं महिल असीं जेके जाइज में असां मुस्लमान आहियूं पर पोइ निमाज़ वेझो कोन था वञूं अलाह खे मञूं कोन था रिश्वतूं वठूं था खून ख़राबियूं कनि था बदमाशूं सभु करियूं था त मतिलबु त अलाह ताला खे मञूं था कोन था मञूं अलाह ताला सूरत जो अरई त इहो कज़ बीदीन जेको क़यामत जे ॾींहं खे नथो मञे उहो त ॾिठो आहे त असां त ॾिठो कोन्हे पर जेकर थी सघे थो आउं ई हुजां थी सघे थो तू ई हुजे थी सघे थो को ॿियो बि हुजे पर छो जो जेकर हुन जूं पोइ निशानियूं ताला ॾिनियूं आहिनि सूरत पंहिंजे हिन में माउन में त उहो उहो आहे जेको धिका थो ॾिए यतीमनि खे जेको ताम तयारु नथो करे जेको हीअं थो रिया थो थो करे जेको हीअ थो करे उहो क़यामत खे नथो मञे आख़िरत खे नथो मञे त हिते उहे माण्हू कूड़ा आहिनि उहा हिन अलाह ताला चए थो असीं उन्हनि खे ॼाणूं था कहिड़ा तव्हां मुंहिंजा आहिनि जेके कुफर मज़ा आहिनि जेके कूड़ो था कनि हिन दीन खे जेको कूड़ो था कनि हिन नबीअ खे जेको कूड़ो था कनि हिन किताब खे कूड़ो था कनि हिन दीन खे असां उनखे ॼाणूं था सुञाणूं था भई इन अल न अलम अन मिनकुम मुखज़बीन असीं ॼाणूं था तव्हां मुंहिंजा कहिड़ा केरु केर आहिनि के के आहिनि जेके मुक़ज़िब आहिनि कूड़ो कंदड़ आहिनि वन नहूल हसरतुनि ऐं बेशक इहो कित कित क़ुर जेको आहे इहा इहा हसरत आहे अल्ला ताला जे तरफ़ां मतिलबु त उन्हनि खे जेके जेके काफ़र आहिनि यानी उन्हनि ते आहे सूरत यासीन विच असां हसरत मसरत हसरत आहे त माण्हू जेके आहिनि से नथा मञनि दीन खे उन ते हसरत हसरत इहा थींदी अरमान आहे हसरत थी माना अरमान आहे जो हेतिरी मोहम्मद सलाह महिनत हेतिरो ॻाल्हि थी उनखां जे बावजूदु नथा माण्हू मञनि इन उल हसरतुनि हसरत आहे हिननि काफ़रनि ते जेके अहिड़े नमूने जो कमु कनि था व इन इनूल हक़ु यकीन ऐं हीअ जेको क़ुर आहे जेको दीन आहे जेको धर्म आहे जेको आहे नवी आहे सॼी ॻाल्हि आहे हक़ु आहे हक़ यकीन ऐं सूरत हज़रत जे आख़िर में फरमाए त तूं इबादत कंदो रह जेसि ताईं हक़ अकल यकीन आहे अकल यकीन अकल अक़ीन माना आहे त जेसि ताईं मौत अचे उहो त मुफ़ सभई इहो था चवनि त ताईं यानी मौत अचे पोइ माण्हू अखियुनि सां ॾिसंदो भई क़बर में छा अज़ाब आहे आख़िरत में छा ॻाल्हि आहे औरत कान हीउ जेको परदो जॾहिं बदिलाइबो हुन पासे वञिबो त हुन खां पोइ सॼी ॻाल्हि खुलंदी चङी तरह हाणे हींअर त खुले कोन त हींअर त परदो पियो आहे विच में इहो परदो टिपी हुन पासे थिबो त पोइ ॻाल्हि पधरी थींदी सॼी हुनजे करे हक़ु यकीन हिकिड़ो आयनल यकीन आयनल यकीन उहो आहे जेको अखियुनि सां ॾिसूं त हीअ यकीन वारी ॻाल्हि आहे बराबरि हीउ जेको सिज उभरियो आहे जेको माण्हू वञे पियो ही जेको वणु आहे हीअ सभई ॾिसूं पिया अखियुनि सां ॾिसूं था ऐं ॿियो इल्मु यकीन आहे इल्मु यकीन उहो आहे जो कंहिं मूंखे माण्हू ॿुधाए भई हिकिड़ो लंडन जो शहरु आहे बराबरि हू माण्हू ॿुधाए थो तस्वीरूं बि अचनि थियूं जो असांजो हिकिड़ो इल्मु आहे त हा बराबरि असांजे फलाणो टावर लॻो पियो आहे हुते फलाणो ॾींहुं फलाणो वाकियो थियो फलाणे पैरिस में फलाणो वाकियो थियो हीउ इल्मु यकीन आहे असां हुते विया कोन ॾिठो कोन थो पर तस्वीरुनि में ॾिसूं पिया इहो हिकिड़ो इल्मु यकीन आहे भई इहे ऐं इन यकीन हो जेको हुते पहुतासीं वियासीं ॾिठासीं अखियुनि सां पंहिंजे उहो ॾिठोसीं उहो वञी ॾिसंदासीं आख़िर जी ॻाल्हि जेका क़यामत जे ॾींहुं मरण खां पोइ ॾिस बि हिते त ॾिसी कोन सघी जन्नत जन्नत जनत आहे की जनम आहे की छा आहे अलाह ताला सां मुलाक़ात जेका थींदी असां हुन पासे थींदी हिते त हाणे मुलाक़ात कोन थी थिए अलाह ताला सां सभे विस्म रब लिखलु अज़ीम पोइ अलाह ताला फरमायो त हाणे इहे सभई ॻाल्हियूं अथई ऐं इन मंझि तूं अलाह ताला जी पाकाई बयानु कर जेको रब आहे वॾो अज़ीम आहे हाणे हिते इहा ॻाल्हि कंदा हलूं त सूरतूं आहिनि जिन मंझि सभु सभु सभु सभु लीला माफ़िस मावात वलात वग़ैरह ऐं इहे सूरतूं उन्हनि खे मुसब्या चइबो आहे जिन मंझि तस्बी जो ज़िक्र आहे त हीअ ॿ सूरतूं वरी अहिड़ियूं आहिनि जंहिंजे आख़िर मंझि सूरत वाक़िया हुननि ॿ दफ़ा आयो सभु बिस्म रबकर अज़ीम सभु बिस्म अज़ीम ॿ दफ़ा विच में शुरूअ में कोन्हे ऐं हिन सूरत में अलहाक अलहाका मजिबि आख़िर में आहे सूरत जे रब कल अज़ीम इन करे इहे ॿ सूरतूं बि ॼण हिकिड़ो तस्बीह वारियूं सूरतूं थी वेंदियूं पर उन खां सवाइ जेके तस्वीर तस्वीर तस्वीर वारियूं सूरतूं आहिनि हिकिड़ी बनी सराइल आहे जेका सुहान सुभहान अल अज़ीह ई अबधि लैलमिनल मसद हराम त उहा उहा तस्बी वारी आहे पर उहो छो जो परे आहे हिननि सूरतुनि खां इन इन करे पोइ हुनखे ॻाल्हि कोन थो पर उहा आहे सुभान अल सां शुरू थी थिए इन खां सवाइ ॿियूं जेके सूरतूं आहिनि हदीद आहे सूरत जेका शुरू थी थिए सब लीला माफ़ी समावाद वलाद वहल अज़ीज़ुल हकीम लहू मुल्क समावाद वलाद यू ही युमीद हो अला कुल शइन क़दीर वल अवल वल आख़िर वल ज़ाहिर वल बातिन बिकुल शहीन अलीम والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض ما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يرجي الليل في النهار يرجي النهار في الليل वलीम बिज़ात सुदूर हाणे इहे छह आयतूं आहिनि जेके यानी हज़ार आयतुनि खां मथे वधीक हैसियत आहे हिननि आयतुनि जी जो अलाह ताला जी तारीफ़ आहे तस्बी आहे पाखाई बयानु थियल आहे हिननि हिन आयतुनि छहनि मंझि इहा सूरत हदीद में आहे हुन खां पोइ सूरत हशर जेका आहे उहा सूरत आहे पंहिंजे मुसियात में हिन हशर सूरत मज़ शुरू में बि अलाह ताला अल्ला तालाई बयानु थियल आहे आख़िरत में अलाह ताला जा पाक नाला आहिनि फरमाइश शुरू में بسم الله الرحمن الرحيم سب لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي يخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننت من يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين पत भरूं अबसारु हाणे इहो थिए शुरू में हिन सूरत जे आख़िरि में नाला ऐं नाला ताला जो फ़र्माइनि त बादतर अलिकसलामिनज़ीज़ार सुबान अलाशर والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم हाणे इहा आहे उणहठि नंबर सूरत उन सठि सूरत बि आहे पर वरी एकहठि नंबर सूरत जेका सफ़ा आहे उहा वरी तस्बीह वारी सूरत आहे सभ लाह माफ़िस्मा वात माफ़िलाद वल अज़ीज़ उल हकीम उन खां ॿाहठि नंबर सूरत जेका आहे सूरत जुमो इहो सभ लाह माफ़िस्मा वात माफ़िल अर्दिल मलिक ख़ुदूस अज़ीज़ उल हकीम والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في دلال مبين वरी टेठि सूर आयत सूरत खे छॾे वरी चोहठि सूरत वरी तस्वीर वारी सूरत आहे अलाह ताला फ़र्मायो सभु दिला महफ़िसमावफ़िल लहोल मुल्ख लहोल खमद वहला कुल्ली शन कदीर काफ़िरुनि बसीर या चोहठि नंबर सूरत जेका आहे स आहे पंहिंजो सूरत तगाबुनि उन खां पोइ सूरत आयला आहे पंहिंजो सभु हिस्म आयल सतासी नंबर आयत सौ सतासी नंबर सूरत हिननि जीअं आज़ कयोसीं त हीअ ॿ सूरतूं आहिनि जंहिंजे आख़िरि में सूरत वाक़िया विच में बि अथसि वरी आख़िर में बि अथसि सभु हिस्म रब रबे कल अज़ीम ऐं पंहिंजो हिन सूरत में अल हाक में वरी सभु हिस्म रब कल अज़ीम हाणे इहे जॾहिं सभु हिस्म रब कल अज़ीम आहियूं सूरतूं त अलाह ताला वटां तव्हां अॻिते रसूल पाक सां असां फरमायो त हीअ रुखू में पढ़ी वेंदी जबरल इस्लाम ॿुधायो त हीअ रुखू में पढ़जो असीं जॾहिं रुखू था करियूं निमाज़ पढ़ंदे त इहो सभु हिस्म अज़ीम सभु हस सभु हिस सभु हिस्म अज़ीम त चऊं चऊं चऊं त था चवंदाज़ीमे सुभानज़ीमानज़ीम अबे हमदी बिल बिल हमदी हमदी वरी जॾहिं रुखू वञूं था सजदे में वरी चऊं था सभु हिस्म रबिकल भिखल आला सभु हस्म रबिकल भखल आला रसूल पाक साहब फरमायो सजदे में वञो त सभु हिस्म रबिकल भिखल आयला फरमायो आहे हिकिड़ी सूरत आहे सूरत जो नालो आला नंबर सूरत हाणे अहिड़े क़िस्म सां हीअ सूरत अल हाक पूरी थी अलहमिल्ला हाणे हिन में जे अर्ज़ु कयोसीं त अलहााक क़यामत जे माना में आहे अलाह ताला फ़रमायो त हिन दुनिया में बि असीं अज़ाब ॾियूं था जीअं फलाणनि क़ौमुनि खे खेरनोसीं ऐं जनमु जनत ऐं जनमु जनमु आहे उते बि पनिशमेंट ऐं रिवार्ड आहे उहो बि थींदो ऐं इन खां पोइ अलाह ताला फर फ़रमायो त इहे जेके के शयूं तव्हां ॾिसो था के तव्हां नथा ॾिसो उहे बि आहे ऐं हीउ कौल जेको आहे सो शायर कोन्हे को नबी पाक सलाह कोई काहिन कोन्हे को हीउ कूड़ो कोन्हे को जेकॾहिं कूड़ करे ऐं का ॻाल्हि तव्हां ते हणे आहे त असीं हिनखे मतिलबु सख़्तु सज़ा ॾियण वारा आहियूं असांखे वस आहे ऐं पंहिंजो हीअं थी सघियो हिन खां पोइ हीउ जेको क़ुर आहे सो तस्क्रो आहे मुतकिन जे लाइ परहेज़गारनि जे लाइ ऐं जेको आहे सो असीं ॼाणूं था तव्हां वञा के मुखज़िब आहिनि जेके कूड़ो करण वारा आहिनि अलाह ताला खे कोन था मञनि अलाह ताला जे क़यामत खे कोन था मञनि हिसाब किताब खे कोन था मञनि इन करे पोइ सभई बदमाशूं कनि था धरती ते जेके रिश्वतुनि जूं कतल कारदगिरी जूं चोरियुनि जूं फदारनि जूं फलाणनि जूं जेके बि ॻाल्हियूं कनि था उहे सभई कनि था वै नहूल हसतुन अलल काफ़रीन वै नहूल हक़ुल यकीन सभु बिस्म रबिकल